van die Kurag groep, het Salem, een lied, die fundamenten van die stad van die Heere is op die gewaarde berge. Die Heere is lief vir Sion en sy poorte, meer lief als voor die ander woonplekke in die land Israël. Stad van God, die mensen sê wonderlijke dingen oor jou. Sê laat die Heere sê, daar is volke wat my ken, en saam met daar die volke noem ek ook die mensen van Egypte en Babel, Filisteine land, die Rus en Kus hulle is nou ook kinders van Sion. En ons sê, Sion sal oor daar die mense is almal sy kinders, en dit is de hoogste God wat die stad sterk en vast laat staan. Wanneer die Heere die name van die volken opskryf, dan zal hij hulle allemaal tel en sê hulle is kinders van Sion. Sê hulle, hulle sal sing en dans, en hulle sal sê, in Sion is alles wat voor mij goed is.